Ràdio Trama, al 91.4 de l'FM. Bona tarda, família. Passen 7 minutets de les 8 del vespre d'aquest 18 de setembre del 2014. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició de 136 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Ràdio Trama. primer programa després de l'estiu, després de les vacances d'estiu per, les, per qui les va tenir. Eh, molt bona companyia aquí als estudis de Can Capablanca. Començaré com sempre fent la roda de presentacions. Tenim aquí a la meva banda dreta la Gardela de Bellpuig, l'Orgull de Mollerussa, el mestre Tecles, el Riqui, com estàs? Hola, hola. Molts molt dies, bé. eh? Masses dies sense, sense fer programa. Bueno, home, un descanset, un descanset sempre va bé, sí. no? Hem, hem carregat piles i hem, hem trobat noves músiques que, que sempre Anat de festa major. I tant que sí. <laughs> Molt bé, seguint la ronda, aquí a la meva esquerra tinc a la Lola, que està aquí fent un cigarret i que diu que no sortirà. Què tal, Lola, com estàs? <laughs> diu que molt bé, capitera. No, no li valo del micro. I al seu costat hi ha el nostre col·laborador, el Manolo, el company de Barberà, que, que ja és la segona vegada que, que es ve a fer companyia, a portar els temes zaranganos propis de, del Pim Pam Pum. Què tal, Manolo, com estàs? Molt bona tarda, molt bé. Encantat d'estar aquí per segon dia. Clar que sí. Sí, sí. Molt bé, i bueno, per les que no sapigueu, això és un programa de música combativa, posem hardcore, posem punk, posem hip-hop, posem ska, posem reggae, posem el que ens dona la gana, sempre i quan doncs, estigui dins d'aquesta música d'esquerres, anticapitalista, bueno, ja ho sabeu. Començarem, si us sembla, amb la primera cançoneta. Sí? Vinga, fot És una cançó que per, per, no, per no ser diferents a altres programes dedicaré, evidentment, primerament a la Noe. Sí, carinyo, aquesta, la cançó de la Noe és la primera balla vacances que ens hem fotut, increïbles, increïbles, molt xules. I la cançó de l'estiu, la cançó de les vacances perquè, per qui les hem tingut, és eh, una cançó dels Ai Ai Ai, que, que espera que si sí, la trobo, sí, que és un grup de, de rumba catalana que va néixer l'any 1991 amb el Rafalito, el Jordi, el David i el Pep, Eh, és un tema zarangano, ja veureu que s'anomena Diumenge a la platja, que està feta amb els, eh, conjuntament amb els Messilla Sound System i que està extreta de l'LP, el més gran del món, que és el, és el sisè treball de, de la banda i, i que es van registrar el 2008 i que ho va produir la gent, els amics de, de Propaganda fet. Enxufarà que veureu que és canela fina. Música va passer un dimanche au boude En famille, en famille, que l'on soit riche ou non C'est un plaisir que personne ne boude Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon Anem el diumenge a la panxa fa res si som rics o si estem escurats Amb la família i els amics com ens agrada un dia d'estiu tots junts a la vora del mar du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papiers, les mamies, les policiers, les voleurs veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Vol dient conservar alguns valors, valors que la peña, siempre ha fet la convivència, el calor y el bon humor. El rima del Romero siempre està ple de calor. À l'automne, on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver, il faut patienter là-dessus, on est tous d'accord. Si le printemps le permet, on se promène sur le port, mais quand arrive l'été, la l'appel des goûts le plus fort, en bas dimanche au boude en famille, en famille, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve va s'éteindre un soir d'été au cabanon. Anem el diumenge a la platja, No et fa res si som rics, o si estem escurats amb la família i els amics com ens agrada. Passant dia distint tots junts a la vora del mar, Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains ont pris à tout pour finir les premiers. Car le ciel, les vautours se comptent par milliers. laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur. passer un dimanche au monde En famille, en famille, que l'on soit riche ou non C'est un plaisir que personne ne boude Le rêve signé un soir d'été au cabanon Anem el diumenge a la platja No et fa res si som rics o si estem escurats Amb la família i els amics com ens agrada Passar un dia d'estiu tots junts a la vora del mar They say they play Da la grave. They can't even say they just go Da la grave. Et fait tout le ciel le même Da la grave. Si as puri da que no pisai. Da da la grave. Casi meno paradis. Da da da ba, la grave. Salir charalo que va a dir. Da Dimanche, August, Ai Ai Ai i Masira Sound System, dedicada a la Noe, primera cancioneta de la nova temporada 2014-2015. Sí que has vingut d'estiu, eh, Isma? Sí, no, no, i, figures, i, veuràs, i veuràs. mare meva. pues res, mira, ara em toca a mi. Vinga. Jo pujaré una mica sí, revolucions, no, no. una mica, eh, no, per no, començar. Si no, si no perdem, si no perdem movients, està clar. <laughs> pues mira, porto una penyuqui de Madrid, que són els Ugly Bastards, Ugly Bastards, amb una col·laboració especial de Lupin Tercero, el, el meu amic, el de Producto Interior Producto Bruto, Interior Bruto, de un, un clàssic d'aquí, de, dels Folia Troa. Pues sí, pues els, els Ugly Bastards que fan Ska Crust, és el que posa la, a la seva web, Ska Crust, una mescla així explosiva. I, bueno, I porta un tema que es diu Atate les tapes. A totes les tapes? At atate, atate, les, les tapes. atate les tapes. Que et cordis les... bosta. <laughs> Publi. ayer, no rapeo por pasta. Por eso a día de hoy voy con los Andy Escribo por motivos, nunca por dinero. Escribo por multiplicar lo que otros me dieron. Tú dices que lo parte, vaya meme, lo parte los delegators, y capullo de Jerez. Al menos mi autoestima no depende de eso. Canto torpe pero intenso, como el primer beso. Cada vez le veo menos sentido hablar de mis movidas. Me llama mucho más las historias compartidas. Todos somos especiales, pero nadie es el ombligo. Ahora pienso mucho en eso y por eso te lo digo. Compartimos los problemas afrontémoslo juntos. Las cosas de cada uno afectan al conjunto. Si ofrecemos nuestra ayuda y nos da para lo pedirla, y es igual de necesario darla que recibirla. ¿Vosotros cómo lo veis esto? Porque yo le doy muchas vueltas y no termino de. Sí, hermano, el barrio está jodido. Tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante, así que déjate de excusas y de lamentar sale tu escondite, el mundo está afuera, para que lo agites, tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante, así que déjate de excusas y de lamentarte, de las tapas, sale tu escondite, el mundo está afuera, para que lo agites. Mi padre me enseñó a hacer caso a mi conciencia, a buscar la diferencia entre la esencia y la apariencia, intentar ser yo mismo, en chándalo, en traje, intentar ser yo mismo, en caja, en caja con quejarse, que las cosas que uno quiere se merecen implicarse, que siempre que pudiera fuera con una sonrisa y mejor pensar las cosas y luego no ir con que queda tanto por hacer y es tan importante, menos mal que aún tenemos toda la vida por delante, hasta el día en que te mueras, proceso constante y como dijo Despa, mantén el aguante, espero que me entiendas, que comprendas esta acción, yo no quiero que esto acabe, no voy a pedir perdón, espero que no sea tarde para seguir la dirección, que hace ya tiempo cogimos y era nuestra decisión, tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante, así que... sale tu escondite, el mundo está afuera para que lo agites. Tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante. Wow, Only Music. De nhi do de Déu-n'hi-do, eh, eh estirada, no? déu nhi tío. Son ugly bastards. Entre, entre la música ben feta i... I la rapejada, i que, la se fot el rapejada que es fot el tio, de- deixa't anar, eh? De nhi Joder, joder, cas. Bueno, comença com va marxar aquest, aquest xaval. <laughs> <laughs> A veure tu, què portes, té què portes? Ara em toca a mi, no? Què, Manol, què ens dius? Bueno, jo el, el primer tema que, que porto avui és un tema de, de los renacientes, seguint una mica la línia de, del Ricky, Eh, és un grup de, de Colòmbia eh, que va sorgir a, arrel de, del desplaçament que es va fer a les comunitats indígenes afrocolombianes del, de la regió del, del Chocó. Uh -huh i llavors a partir d'aquest desplaçament es, va, ens, es van fer uns, uns tallers amb joves i va sorgir aquest grup de, de rap per, per explicar una mica la, la història del que va passar allà. Wow, I, eh, i bueno, és, ja aquest, és el primer tema del seu CD Rap des de la selva, que crec que és el seu primer CD. Algú, algú em sonava, però o sí, sigui, realment és una iniciativa brutal, eh, aquesta. Sí, sí, és, és una iniciativa brutal. Sí. Si, si no em consta malament, diria que al Raval també s'havia fet alguna cosa, no fa pas gaire, també amb xavals de, amb, amb exclusió, etc mhm. etc. i bueno, que a partir de la música, del rap, doncs comencen a, a veure més coses. Sí, no sí, és, és una iniciativa brutal. Molt sí, guapa, molt guapa. Si podeu buscar informació, endavant. Soy chocuano, colombiano, origen africano. La melancolía me vuelve a recordar mi pasado. Pero aquel que lo olvida, él mismo se ha condenado. Seguiremos luchando por el sendero soñado. Seguro hermano, te sueño lo están burlando. Aquellos leones que lo están devorando. Desde atrás los negros hemos sido golpeados. Recordar mi pasado, un pueblo encadenado. Seguiremos luchando en contra de lo que están pensando. Porque con otros medios nos están esclavizando. Diremos no a lo planeado, carretera panamericana para destruir nuestra tierra amada. Cacarica. Mis ratas podridas imponen nuestra Ya que me prepara el destino. Le pregunto al de solo le pido una cosa que me dé valentía para seguir luchando por el resto de mi que incrementan a la guerra. siembra de monocultivo para dañar la tierra. Por otro lado, la carretera amenazando. Un sector pobre que la tierra está cuidando, como lo hicieron también nuestros ancestros, teniendo en cuenta que la tierra no tiene precio, ellos murieron, hoy no están con nosotros, pero en nuestras mentes se reflejan su rostro y de lucha civil por la pacha tierra linda que nos da el vivir, 86 hermanos que nos han matado por luchar en contra de vivir encadenado, la gente pobre es la que siempre matan, los asesinos felices en moteles con buena plata. Esta es la enseñanza del maldito sistema. La gente que lo rechaza la miran como el problema. Oh, pacha tierra mama, no vamos a callar. Aquí están los renacientes que de ti cuidarán. Aquí están los renacientes que de ti cuidarán. Aquí están los renacientes, los renacientes. Aquí estamos. que vive mi gente. sé nena, eh? Molt bé, molt guapa, molt Renaciente. guapa. Sí, no? Que... Bueno, són sabrosons també, eh? Sí, és eh, bueno, una lletra que explica la realitat de la penya que està resistint allà a la selva. No? I... Vaja, I... veritats com a punts. Molt bona, molt bona. Molt bona proposta del Manolo. Segon dia que ens acompanya, que en siguin molts. Uh, seguim amb més música combativa, seguim el Pim Pam Pum, em sembla que em toca a mi. I, Efectivament. I jo sé que això amb el meu, amb el meu moment post post-estiu, <laughs> efectivament. Anem, que no anem, amb, anem amb una cançó que fa somriure, perquè a mi em fa somriure. És una cançó que vull dedicar molt especialment també al Marc Padró, al meu, al meu company amic de Propaganda pel Fet, el Brujo de, de Ripo, que eh, em va regalar aquest CD l'altre dia, el dia de la Diada, i, i per això dedicada amb ell. És el CD dels Doctor Calypso, l'últim que van treure, que és eh, els, els Calypso, aquesta banda, aquest grup barceloní d'esca fundat el 1989, família, i porto un tema zarranga, no? espectacular, que s'anomena Waikiki Beats, que ho fan amb els Mr. Freak, i està extret d'aquest darrer LP del 2013 que s'anomena Sempre endavant. Waikiki Beats Calypso es troba amb Mr. Freak és que, Freak és que, sempre casolà, casolà. Des del Maresme lliure i tropical a la capital. Capital, oi tant, oi tant. Això és de postal. Això és de postal. Ja fa 20 anys que el pobre Poleman, Poleman va vale de marxar i els pardalets morien a ritmes car, ritmes car. 300 milions de bones raons per seguir fent temes, doncs. Temes, doncs. No és canvi fàcil si vols tòxics són. Tòxic no ho és pas, no ho és pas. Wake wake keep keep wakikibi, estic al mig, estic al mig. Somric i dic doctor Calipso i Mr. Free, i Mr. Free. És que casolà, ben casolà, no tinguis por, és per ballar. Mira, ballar-lo ara amb en Mister i el doctor també pensar, reflexionar, no sols escar, no sols ballar, un acte avui pot ser el teu pa per demà. Tenir present en tot moment històries tals, són fets crucials, com la dels brigadistes internacionals. Waikikibí, n'estic al mig, n'estic al mig, somric i dic doctor Calypso i Mr. Free, Mr. Free, que casolà, casolà, no tinguis por, és per ballar, vine a ballar-lo ara amb en Mister i el doctor. La música en temps passat, que no pots saber oblidar nosaltres la tenim en ment. Ajuda'ns a fer-ne present. Polítics i banquers se'ns pixen a sobre, mai no en tenen prou, tenen prou. I diuen que plou, diuen que plou. Que sàpiguen que no callem, que no aguantem, que ja no podem més, podem més. Que perdin els papers, White Chicky Beat, n'estic al mig, n'estic al mig. Soc ric dic doctor Calipso i Mr. Free, Mr. Free. Escaca Solà, Vectre Solà, no tinguis por, és per ballar. Vine a ballar-lo ara amb en Mister i el doctor. També pensar, reflexionar, no sols escar, no sols ballar. Un acte avui pot ser el teu pap per demà. Tenir present en tot moment històries tals, crucials, com la dels brigadistes internacionals. La música d'un temps passat que no pots saber oblidat nosaltres la tenim en ment. Ajuda'ns a fer-ne present. Waikiki Beach, Waikiki Beach, n'estic al mig. Waikiki Beach, Waikiki Beach. Aquí seguim, el pim-pam, amb el Doctor Calypso i aquest Waikiki Beach. Què us ha semblat? <laughs> Boníssima. no, no és el meu d'això, però bé, bé, un bon flow, un bon flow. Ahí està, Calypso i Mr. Freak, el pim-pam-pum pel Padró. Segueix aquest programa de música combativa, ja sabeu que per escoltar-nos ho feu a partir de... Uh... Eh, Radiotrama.orgproject.org aquesta, aquesta és. I, I res, amb més música combativa us deixo amb el Ricky, que em sembla que ens porta un altre tamacle dels seus, un altre gardalot. Sí, des d'aquí Barcelona mateix, tu. Són els Kronstadt. Oh. I porta un temacle que es diu Violent violentos o violentas en una X allà al mig. a veure oh, que bona. Anem a la El edificio es un símbolo, como lo es el acto de destruirlo. Los símbolos solo tienen el valor que les da la gente. Por sí solo un símbolo no significa nada, pero si se unen muchas personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. Uh-huh. yo, yo. Yo no entiendo a quien mira hacia otro lado en este mundo que asesina y que tortura en el silencio más profundo. Presente es el futuro que en el pasado auguraron. Esclavos de esta pesadilla que algunas soñaron. Guerras asolan países por interés de unos pocos. Y aunque con los sueños rotos no nos comemos los mocos, yo prefiero no dormir, Que venga y me coma el coco antes que ver a maestros curas comiéndome el coco. Pero a poco que te fijes, caerás en la cuenta de que el 90% al otro 10 alimenta. Y no dejes que te mienta el Estado de Derecho. Unas en mansiones y otras aún no tienen y es un hecho que los bancos amasan fortuna, que unas derrochan aceite y otras cogen la aceituna y esta es una muestra de qué hace el capitalismo, aparte de no dejar que pienses por ti mismo, por mismo es un ejército de misión humanitaria, todas saben que saquean, roban, violan, pero callan, vayan a la audiencia si no creen que se tortura que observen el sadismo en su forma más pura, más que dura la porra con que golpea un madero en una mani, mientras ríen los que visten Giorgio Armani como el nani perseguido hasta que te echan el guante, 20 años al maco o hasta que cuerpo no aguante, impactante la miseria, se te clava la retina, como se clava la muerte cada día en Palestina, asesina sociedad de lujos, de modelos, de tienes cuerpazo 10 o encima bajo cero, pero dime lo que sientes tú que acudes a las urnas, que con tu voto eres cómplice de lo que ocurra, no confundas, no miento, es la tele quien lo hace, responde sincero la pregunta que te voy a hacer, tú que eres testigo de este mundo insolidario, sin ideas propias piensas lo que piensa el telediario, dime si el violento es el que lanza una piedra a los bancos que acumulan y reparten la miseria o el que mete gasolina y un trapo en una botella quemando lo que lo oprime defendiendo ideas bellas o quien protege su vida a punta de pistola como esas con las que mata obreros la Coca-Cola o el que atraca bancos, fábricas y almacenes y quema las granjas que hacen de animales rehenes la que ataca bienes, la que sabotea trenes la que golpea con dureza quien se chiva a quienes perennes las ideas anarquistas hoy presentes sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes perennes las ideas anarquistas hoy presentes sus prácticas con dos siglos de historia y aún vigentes. Bé, bé, bé, bé, enganxada, enganxada, enganxada de toro, <laughs> prim, primera, primera enganxada de toro de la temporada, no podia ser d'altra manera, la Lola agafant cerveses, nosaltres xerrant tranquil·lament, què, què m'expliques del pim-pam? Què m'expliques del pim-pam, tio? Estem aquí tranquil·lament. <laughs> És post-veranito. <laughs> bé, bé, por ahí, por ahí vamos bien. Eh, continua el programa de música combativa, seguim amb aquests temazos que esperem que us estiguin agradant allà on estigueu, escoltant-nos, i em sembla que el Manol ens, és el que ara ens tira el següent. Sí, pues jo vaig a pujar una miqueta al to, canvio de, de sí, terç, sí, i, i vinc de Colòmbia cap al País Valencià amb el, amb el Sorchata Sound System, amb el seu tema Violència, uh. el disc 2.0, que per lo que parlàvem igual ja ha sortit, però, però és un tema no? com per repetir, i bueno, aquí el tenim. Cañada la bona. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar les cadenes de la ultradreta. violencia son fies, papers, identificaciones, violencia es pedofilia, sí, abortamento, violencia es actuar en nom es superior. violencia es un chuche secreto de la carpeta. inventar gays para que te cuadren es violencia, violencia es el político, rescata la banca. La banca que rescata al político es violencia, qué no una segunda enganchada? <laughs> eh, todo a pedir de boca, eh? No, aquesta encara li queda mig minut, en teoria. Eh? Però bueno, un... això, els eh, arxius eh... de vegades eh, juguen aquestes males passades, tio. <laughs> és, és, és el que té, està aquí al pim-pam, que, és, que és el que estem fent aquí. Esperem que us estigui agradant la música. Seguim amb, amb més musiqueta combativa. Ens n'anem ara cap a Euskal Herria amb els Sens Nebelsa, aquesta banda de Rigi Sky Hip Hop de, amb Triquititxa Dosinaga, a Navarra, com dèiem a Euskal Herria, que està encapçalada pel Xavier Solano, eh, mític, mític eh, acordionista de Cortactu i d'altres bandes. Eh, porto un tema que és una reedició, per dir-ho d'alguna manera, de, del Gorailo Goeratuetàtic, que van treure ja fa algun temps. Eh, s'anomena Bosco Goeratu Remix i que està extret del seu LP Freedom es Esnebelcha eh, Iru Colpetan, del 2011. Tremendo, tremendo. Red Batam, Molt bé, família, continua el pim-pam-pum. Donem pas a la secció informativa, a l'agenda del programa. El primer acte que portem és una festeta, ja, ja, ja us diem que venim de, encara de, de l'estiu i amb el record aquest de, de tot el que hem fet o el que hem vist. I, i res, hi ha una festeta de final d'estiu a Cardedeu, a Cardedeu que fora de micro estàvem parlant que va haver-hi un atac feixista fa no gaire al casino i bueno, doncs el 20 de setembre hi ha festeta a final d'estiu amb la banda Viruji, els, els camarades, companys i amics del Rude Time i el PD Escar i bé, que no, que no hi falteu, al Casino de Cardedeu eh, el, el 20, de, el 20 de, de setembre. El següent acte de l'agenda és eh, un acte que és una cafeta antirepressiva, absolució Sergi i, i Rubén, a partir de les, de les 6 de la tarda, eh, obertura de portes, a les 7 hi ha la presentació de la campanya, amb xerrada del feixisme abans assassinos al combat, i a les 20 hores comença el documental a la dreta i més enllà. Eh, tot això serà el dissabte 27 de setembre eh, a Can Vies, eh, a carrers, carrer Jocs Florals número 4042, i bueno, el feixisme avança si no el combat, Eh, la música de fons no, no l'estem posant, però és així. Absorció Sergi i Rubén. Eh, un, altre, un altre acte que porta l'agenda la, del, del Pim Pam Pum és la cafeta d'Inci de, del Buirac, que, que és aquest casal popular i cultural que és el, que, el carrer Torrent eh, número 46 de Cerdanyola, divendres 3 d'octubre a partir de les, de les 19 hores, a partir de les 7 de, de la tarda, balanç del primer curs, activitats, organització, gestió i funcionament, amb pinxos, quintos i musiqueta de, de la bona. Més actes de la suculenta agenda del programa. Per canviar-ho tot, eh, cicle de xerrades d'Endavant Sant Cugat. El, les xerrades, eh, la primera és dijous 18, ha sigut avui, de fet, eh, els Països Catalans més enllà del 9 El divendres 17 d'octubre, eh, eh xerrada del Casal Popular la Guitza, que és el carrer migdia número 13, la desobediència com a eina de, de lluita de les classes populars, amb Abel Caldera i el Mangol eh, Gassiot i el dijous 30 d'octubre a partir de les 7 i mitja a l'Espai Gastronòmic i Cultural Terra Dolça, que és al carrer Enric Granados número 8, el futur procés constituent, la independència, és per canviar-ho tot, amb Josep Manuel Busqueta i Isabel Vallet. Més actes d'aquesta agenda Mm, exacte, està aquesta agenda. L'últim acte d'aquesta agenda, volíem dir, és el que tindrà lloc el dia 20 de desembre a Sabadell. 20 de desembre, família, ja sé que queda molt, però és que, és que l'ocasió s'ho mereix. El 20 de desembre hi ha concertàs pels 10 anys de, de l'MPS, del Moviment Popular de Sabadell, del bo i millor d'aquesta ciutat maleïda, que, que treballen dia a dia amb tots els col·lectius per, per tirar endavant tots, el, tots els projectes a nivell de moviments socials i, i sociopolítics que, que tenim, que fa Patxoca i concertar-se amb Xarango, Espencat, eh, Esnebelsa i al Quadrat i DJs el 20 de desembre a Sabadell per l'MPS, que no hi falti ningú. I fins aquí l'agenda del programa, seguim amb més musiqueta de la bona. Au, pai! Què, què ens depara aquesta 136a edició? Cap on camina el pim-pam-pum? Doncs mira, jo vinc amb els Casparrata, que a falta que vinguin a presentar el disc jo uh. tiraré un temilla més. No direm res, però pot potser salta la sorpresa, potser salta la sorpresa i fem alguna cosa guapa. A veure, a veure, ja sé què vols dir i... i... <laughs> Ai, tant de bo. Ai, tant de bo. Pues res, des del seu últim disc, que recent sortit del forn, que es diu Eurotanàsia, el seu tema, el, el seu únic tema que canten en català, que ja per com ho fan ja en podríem fer més d'una, cago en dena.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 Brutal el tema Zarangano que s'ha tirat al mestre Tecles aquí a, al pim-pam. Bé, bé, bé, ben guapa. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Amb ganes d'enganxar-los en entrevista i veure'ls així més, més tranquil·lament. Segueix el pim-pam-pum, segueix més música combativa de la bona com la que, com la que està sonant. Manolo, què ens portes, tio? Pues per seguir el, el to del, del programa porto els 37 hòsties. Un... <laughs> <laughs> ja, ho, ho diu tot. No m'ho diu tot. Un grup de l'escena punk madrilenya i porto el tema Bandera Negra del seu primer CD homònim 37 hòsties ai, ai. i bueno, Bé. ahí va homònimament <laughs> Catacum! 37 hòsties, eh? Sí, sí, Tremendo el, el nom ho diu tot. Sí, jo crec sí, que eren sí. unes quantes més que 37, però... Bé, bé, Brutal la proposta que ha portat el Manolo. O sigui, déu nhi com, com ha començat i com ha acabat aquest tema zarrangano en tota norma. Bé, bé, bé, bé. O sigui, fent pujar el pa aquí al pim-pam-pum. Sí, sí, marcant el, el llistó sí, sí. d'aquí cap amunt, eh, nois? I, bueno, i el que queda. No, no acaba, però, però ja Sí, fa una mica de baixada. Ja, Ahí està, comença, comença a baixar, però comença a baixar bé. Ja sabeu que aquí al pim-pam-pum, quan, quan més tard és millor. Mira, ens anem ara cap a, cap a Sant Cugat, aquí, aquí mateix, al Vallès. Ens anem amb els rates quiro, quirotímiques i és un tema que s'extreu del Perdiendo los Papeles del 2010 i s'anomena Lloran. Dale, Zerai. ahí. Zerai. ens agrada el punk amb regust anyejo, ja sigui de Sant Cugat o... Com ens agrada, mare meva. O d'allà on sigui. Molt bé, seguim amb uh, més música combativa, seguim aquí al Pim Pam Pum de Ràdio Trama, al casal independentista i popular Can Capablanca, que és on tenim els estudis. Cap on camina? Camina cap a Yanquilàndia. Uh -huh, Vinc amb, amb els meus orígens musicals. Porto els Offspring. Offspring! T'ho anava a dir, però no m'he volgut colar. <laughs> Sí, sí, de, de tant en tant en solto alguna d'aquesta gent. <laughs> Mira, porto, eh, també porto un, un homònim jo, el, des del seu àlbum The Offspring, un temacle que es diu Crossroads, carreres encreuades. Mare meva. Us el eh, veuré, eh? L'homònim aquest us el veuré, que ho sapigueu. <laughs> Vinga. Despentina! Despentina! que bons, que, que, bons que eren els Offspring. <laughs> Offspring, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, déu nhi déu aquest uh, punk rock yankee. Res a veure amb el que fan ara. Per desgràcia. Per desgràcia, <laughs> bueno, ja ho tenen això els grups bueno, que van... Si és que, fa, si és que encara hi són. Que ara és ara és molt complicat, i abans ho comentàvem, és molt complicat trobar grups que, que no canvin amb el pas del temps l'estil musical i aquell regust d'anyejo que fan en, en, en les primers maquetes en les primeres maquetes o en els primers TEs ja, ho busquin ho, és, o no ho busquin no, no ho trobaran mai és complicat de trobar, efectivament Bé, Eh, seguim amb més música combativa, em sembla que em toca a mi, tiro el meu darrer tema. És un grup que no sé si ha canviat o no, però que, que ens fa molta, em fa molta patxoca tirar. És, és, com deia, la meva darrera cançó i és l'último que cierre. Aquesta banda de punk rock que, que es va formar a finals del 1987 a, a Borriana, a la Plana Baixa, al País Valencià. Uh, és un tema que, que s'anomena Insurgente i que està extret de, de l'LP homònim. Ai, ai, un cadascú, eh? <laughs> Sí, sí. <laughs> Efectivament, homònim, que es va, es va enregistrar l'any 2005 i veureu que és un, és un tema d'allò més guapo. Enxufa-la que, que val la pena. último que cierre, Insurgente. Eh. Que bons, tia. Sí. És un dels meus grups Eh? La veritat és que... És un dels que, per mi, és un dels que han envellit, no? com, com això que deien. Molts, que molts LPs. M'has però... dit que tenen 7 o 8 LPs? No, més, més. En més tenen com és? 12 o 14. Clar, o... Clar, la... Si contem els directes, potser en tenen 15 o 16. Ah, és, és, és una progressió dilatadíssima. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Bueno, ja sempre, sempre hi ha grups que abans també ho deien fora de micro, que són com fetitxes del programa, que són com bueno, Segismundo, L'Último que cierre, La Polla Records, La feix, eh, Fiasco, Cortatu, etc. I bueno, ahí posant com sempre els clàssics per acabar aquesta, aquesta 136a edició. Encara ens queden dos, dos gardalots d'aquests de, de Mestre Tecles i del, i del Manolo, però que sapigueu que ha estat un, un, un goig, una joia i una alegria tornar a estar amb totes vosaltres que, que ens escolteu i que, i que ens seguiu escoltant. Fem camí cap a, cap a la 140, ens fem grans i, i per molts anys. No sé si bueno. algú vol afegir cosetes per acomiadar les do, els dos temes, hem de, hem de presentar-los. Pues res, que encantat d'haver tornat a aquesta nova temporada, que no sé quantes van ja, però... Des del 2009. Des del 2009. Sí, em sembla que és el cinquè any. Mira, és que avui m'ho preguntaven i no dic, sí. no en tinc ni idea. Sí, a més, em sembla que vam començar a, a, a, els primers mesos, no sé si gener, febrer, del 2009 i sí, sí, déu nhi sí. Si hem passat els Renoi, anys. tu, renoi. Anem fent, anem fent camí. Pues res, mira, jo per acomiadar-me porto un tema que es diu... Bueno, un tema del El trono de Judas, des del seu disc El sonido de la metralla, i un temacle que es diu Tras el sonido de la metralla. Que no es homónima, pero rozando <laughs> de larguero. Manolo, tu que, en què t'acomiades? Bueno, jo per marxar i per seguir amb, la, amb les altes temperatures de, de l'estiu, que, Bé. que no ens ha acabat, eh, vinc amb els indios de, de Madrid, amb el, amb el tema Ingobernable, eh, perdó, amb el seu tema Europa, del seu tercer CD Ingobernables de, de l'any 2000 i, i bueno, a muerte. Molt bé, família, doncs això que dèiem, fins aquí la 136a edició, ens veurem ben aviat. Si, Esperem que us si ho hagueu passat el, com a mínim la meitat que nosaltres. La meitat de bé que ens ho <laughs> passem nosaltres aquí a Can Capablanca i res, que, que ens trobem a la zona, si com sempre diem. I pels carrers. Bona, de, bona nit, família. Salut i revolta, Ben. Salut. encarta